Eskuz esku pasaden lekukoaren barnean gorderik egondant mezua, sekretupean. Orain da momentua hunen ezagutzeko, hunen entzuteko bere egilearen eskutik. Ezagutu duke zue, garazi ruiz! Ruiz! Pantxika maitiak adierazi bezala, garazi arrula ruiz izan da lekukoan mezua idatzi duena. Tafaiakoa, itzultzailea, editorea eta idazlea. Hau izan da, haren mezuaren zati bat. Korrika da herri bat, goze. Iraun baino, aginka. Herri ambizio bat, ez baita usten agiritan. Mintzairaren setaguk dugu, erromantiko porrokatuok pikuan bizi garenok, zozok. Alaxe zioen, ironiaz, zozo egoskor batek. Egazti harrapari guztiek eizatzen dute zozoa, gautarrek naiz egunekoek. Ez omen du primaderan kantatzen, eta gure lurretan urriago dira pinu eta eukalipto birlandaketetan tokiko baso autoktonoetan baino arrainak ura, eta euskarak ekosistema osoa. Hizkuntzaren dimentsio guziak izan ditzan iztunak, gizartaren arlo oro busti beharko du hizkuntza politikak. Basoak, soroak, plazak, lantegiak, pantaiak, iruditeria. Egunerokoa hartu beharko du biziko bada, beskoitzen, egoesi barren, zein bizkar soro orotan eta Euskal Irratiek zuzenean eskaini dizuegun emankizunean garazia arrula elkarrizketatzeko parada ere ukandu arantxa idiederrek. Gabonen bueltan edo esan ziaten, oga proposatu ziaten, ez nun zalantzan dirik izan, e, bai ezkorako. Erantzuk izun handia da eta bertigo handia ematen zuen, baina, baina gira esan bueno, ba, orea ere bada eta, eta pozgarria lako zerbaiten parte egitea eta eta oso pozik bai bai bai urdurire bai mm. <laughs> oin lasaiago bai. eta mezu irakorketa hori e, nola kudeatu duzu edo Bueno, ba, gauza bat, oi da, ez? Gauza bat da idaztea eta beste gauza bat irakurtzea. Eta, bueno, ba, ba ez gaude oituak, ez dakite, norbait egonen da, musikariak edo egonen dira oituak alako jendetzaren aurrean e, egotera, baina ni neu ez. Bai. Eta bueno, ba, inpaktatzen du fiskat, baina oso pozgarria da eta eta bai, eh sandakoa. Ba, azkenean Ni gona izorra gora, baina protagonista beste batzuk dira, eta gaurra esan dute ez, langile daude, zortzireun voluntario hemen lanean, baina milaka pertsona daude Euskara ikasten, Euskaltegietan, Barnetegietan, Gau Eskoletan, eta eta beste horren beste irakasle edo, ez? Orduan haiek dira protagonistak, azterketak euskara zaldarrekatzen dituzten hoiek eta eta bueno, ba Ba, nik mezua irakurri dut. <laughs> Arkitua beraz, mezua norena den, bukatu da 2000 eta lauko korrika, lekukotasun eta giro gehiago eskainiko dizuegu, ondoko berrietan eta ondai izbera saioan eguerditik landa. Paşa egunon! Aho Eri! Gora, korrika! Gora! Gora aeka! Eta gora euskara!